zartagako izan izadi irratia gaur ostirala martxoa mazazpia irugarren permailakoek hitz egingo diguz Urkok eta peiok ingelezeko tartetxoaz arduratuko dira. Josek eguraldiaren berri emango digu. Manuk urtebetetzaren berri berri emango digu. Izarok eta iraide nak esango dizkigute. Giselak eta izarok gaurko albiste edo abizua eskeneiko digute. Eta ni izan zuen gaurko izataria izango naiz. Beraz, azteko ingelezeko tartearekin usten zaitugu. Good morning, urko eta peio. Good morning, everybody. You are listening to the radio program. Today is Friday, 17. Can you tell me what the weather like today? Today it's cloudy and cool. On Wednesday, eh, 15 of March, we celebrate Welting Snack Day. What did Joe bring for his next upgrade? at Broke fruit, voice, voice, and apples, and you. I brought a cheese and ham sandwich and banana. Starter Chick Peas with vegetables. For main course, sandwiches with ketchup. And for dessert, fruit. Do you like it? Yes, I do. Oh, okay, let's continue with the radio program. Bye, see you. nahi jakin dezagun gaurko eguraldiaren berri. Jose, esango diguzu ze eguraldi egiten du gaur? Gaur amalau gradu markatzen ditu gure eskolako termometroak. pera egun epela dugu gaur. Egun aurrera egitearekin batera eguraldiak okerrara errara egingo du. Goizaldean eta goizean goizerua ia oskarbi egongo da, baina betetzeak. Manu, esango dizkiguzu gaurko urte betetzeak? Gaur inor urterik betetzen aldu? Ez, gaur ez du inork urterik betetzen, baina aukera aprobetsatuko dut aste honetan urteak betetzen dituzten eixorion Luna erraizi laugarren behen mailakoari amaseian amar urte bete dituelako. Adrian Keirosi bosgarren be, mailakoari amaseian amaika urte bete dituelako. Isaro Alonsori zeigarren be, mailakoari amaseian ere amabi urte bete dituelako. Eber diazi zeigarren be, mailakoari bihar hilaren amazortzian amairu urte beteko dituelako. Urte askotarako Luna, Adrian, Isaro eta Eber. Urte askotarako denoi. Thank you. etorkizunen tartean dugu. Izaro iraide esango dizue diz, diguzue ze igarkizuna ditugu gaur. Bai, baina lelengo go joan den azteko almakizunen eta iratxa ioko galderen emaitzak esango dizki zuet. Lelengo amakizuna, garia, bigaren amakizuna, aize horatza. Lelengo galdera zua hartu zuen, bigaren galdera emakumeak. Irugaren galdera bat, laugaren galdera ama, bigaradu. Irabaleak hauek izan dira. lehengo zikloko irabazlea David Lopez, bigarrena mailakoak. y zikloko lea Isaro Delgado, hirugarren B mailako. Hirugarren zikloko la Talia Bar Bargo, bogarrena mailako. Borja. Zorionak orain azteko honetako armakizunen txanda. seme nor daki, zein da abili ez duen izara, berriro ere pikatuko dut adego. Zein da abili ez duen izara, hemen bigarren asmakizuna. Pipitaki, papataki, zer den, nor burrumban sartu naiz logelan. Saude lasa ilotan, zure, odol gozoa zurru patzekotan. Berri berriro esango dut, adi egon, burrumban sartu naiz logelan. Saude lasa banator zure odol gozoa zurrupatzeko ta. Gogoratu, eh? Erantzuna kondo idatzi eta gero postotzira bota. Eaz matzen duzuen. Jarraian, gai ezberdinei buruzko ure albiste txikirako tartea dugu. Izela izaro esango dizugu ze berri dugun gaur. Egunon, gaur hainbat berri li, lagur ditugu. Aipatzeko, aste honetan jai, giro handi izan dute dugu. Ez da izaro? Bai, Gisela, azte artean bigarren zikloko ikasleak zantima mine kobak eta dorre madariaga ezagutzera joan ginen. Urdai bai, ingurura. Oso paraje ederra da eta pillo ikasi genuen. Koben zein biodibertsitatearen inguruan ere. Zein ondo ez da, azte azkenean amaiketak ezazungaria egin gainuen eskolan. Gure gela fruta eta sandwichak jan genuten genituen. Zein gozo eta ez, no. zein gozo eta ezazungaria. Guk errepikatzeko asmoak daukagu. Eta zuek ziur, ziur errepikatuko dutela. Gure berri laburren tartea bukatzeko aipatu behar dugu ere. Aste honetan hortuan lanean hasi garela. Egutegian txandak antolatu ditugu. Dagoeneko eta bertatik lehenengo lanekin hasi gara. Bai langileak gu, baina gogoratu guztion artean ondo zaindu behar dugu. Altxorra bela gure ortura, ortua. orain... Urrezko esaldia! Entzunari! Guk eskara zakigu, entzun ondo, guk eskara zakigu, guk eskara zakigu. Ezin duzu egaztu, Aintzakirik gabe maritzuren txokoan aurkituko duzue. bukatzeko gaur iratzailoren inguruko galderak esango dizkizuegu. Erne gonpeio esango diguzu? Lehenengo galdera, nor izan da gaurko esataria? Bigarren galdera, zer dago gaur lehenengo platerrerako? Hirugarren galdera, gaurin hor urtrik betetzen aldu? Laugarren galdera. Zer jangenuen irugarren malako amaketako osasungarriako? Berri berrepikatuko ditut. Adi egon. Lehenengo galdera. Nor izan da gaurko esataria? Bigar, bigarren galdera. Zer dago gaur lehenengo platerrako? Irugarren galdera. Gaur lehenengo urteri aldu. Laugarren galdera, zer jan genuen irugarren malako kamaketako sasungarrirako? Hemen amaitzen da gure gaurko iratzaioa. Datorren astean ere gurekin izango zaretelakoan agureta ondo bizi.